før du curleringen, så Derfor er det ikke så greit. Bare skru det på nå. når du mottar det du vil gi oss. Lukk nå opp vår hjerte, så vi kan fornyes i tro. 这个是。 De bar små barn til Jesus for at han skulle røpe dem, men disiplene viste dem bort. Da Jesus så det, ble han sint og sa til dem.: La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke. For Guds rike tilhører slike som dem. Sannelig, jeg sier dere, den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn, skal ikke komme inn i det. for og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til Faderen, Sønnens og Den hellige ånds navn, og lær dem å holde alt jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager, like Så vil jeg be Dere skal være vitner om at disse barna er døpt med den kristne dåp. Sammen med vår menighet og hele vår kirke så får dere del i et hellig ansvar. Det er å vise omsorg for barna, be for dem, og lære dem selv å be, og hjelpe dem til å bruke Guds ord og delta i den hellige nattverd, så at de kan leve og vokse i den kristne tro. Og la oss sammen bekjenne fortapelsen og troen i Jeg me apeguei vil dere at akkurat skal døpes til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn, og oppdras til et liv i den kristne forsakelse og tro. Gud bevare din utgang på din inngang fra noen til siden. Jeg tegner deg med det hellige korsets tegn i det bittes bygd om at du skal tilhøre den korsets when Honey hani Yes Would Over Falling to the Bedside O Olsanız orada nereye olsun The non har i dag blitt gitt deg sin hellige ånd, født deg på ny Müdür olacak. Cristian slaven for at han gjorde det han var pålagt. På samme måte med dere. Når dere har gjort alt som er pålagt dere, skal dere si vi er unyttige slaver og har bare gjort det vi var skyldige Mm-hmm. <clears throat> religionsdødssyker. Den har fått navnet slaget. For når broren min trykker på en knapp, så snurrer den rundt i stupet under stoler og sofa, gjør det så rent og støvfritt at det er en flott. Og når stuen er rengjort, står neste rom for tur. Og roerslaven er fremdeles arbeidsvillig og gjør jobben utmerket også der. For roboten er tapt. Nei, slett ikke. Den gjør jo bare det den er konstruert for å gjøre. Og dersom den skulle være koblet til et i skuta. Men han skriver det er rasende tur at du lever, i Hilde. Det er Vindelsens tiende poeng med budskap. Det er ufortjent at du lever. At du sitter her i kirkebenken i uranien vår. At du får motta ord og sakrament. At du får bære ditt barn frem til dåp. At du får lytte til musikken delta i salmesangen, være en del av fellesskapet her og andre steder. Ufortjent? Ja, nettopp ufortjent. I troens språk kalles det nåde. Alle bortforklaringer og omskrivninger Enfim, takker deg for evner og oppgaver, og for muligheten vi har til å velge den gode vei. Hjelp oss til å forvalte jordens ressurser i tråd med din skapervilje, og arbeide for samhørighet og gode fellesskap. Fri oss fra ødeleggende dyrkelse av oss synd og død og vinne deg ditt hellige folk. Vi ber deg, send din ånd over oss og disse gaver, så vi kan ta imot Jesus Kristus i brødet og i vinen. Vår Herre Jesus Kristus, i den natta han ble oppført, ble forrådt, To kan kalke, takke brødet da disiplene sa, han tok brødet, takket brødet da disiplene sa, ta imot og spis. Dette er min kropp som gis for dere. Gjør dette til minne om meg. Likeså tok han kalken etter måten. takket fra dem og sa, drikk alle av Denne kalk er den nye pakt i mitt blod, som utløses for deres og synd. Gjør dette så ofte som dere drikker det, til minne om meg. Stort er troens mysterium. feirer dette måltidet med glede og takk for din sønns fullbrakte offer. Vi tror på hans seier i oppstandelse og himmelfart, og i forventning om hans gjenkomst i herlighet. Vi ber deg, fyll oss med din ånd og kjærlighet, så vi kan gjenkjenne Kristus i den som sulter og tørster. Lær oss å elske hverandre som du har elsket oss, og la oss en gang samles hos deg i ditt fullendte rike. svarbiausia sommer. det har vært noenlunde grei, det har det. Ja, men har du vært nordpå den? Nei, det har jeg ikke. Så det har vært mye regn. Eh. Ja, for eh, nordpå har det jo vært mye fint vær. Vi har fått eh, den sommeren i år virkelig ja. sånn. Tydelig, tydeligvis. Kommer du forbi oss? Så vidt. Ja, ja. Snubler over. Ja. ja. Men du har hatt ferie? Ja da. Har slappa av. Tatt det med ro. Har det. Det er godt at ting eh, starter opp igjen eh, nå til høsten. Ja, du sier det. Ja. det blir man, man, man, trenger jo litt aktivitet i hverdagen. Ja, det blir litt stille. Ja. Men har du eh, mor og far hjemme i Nord-Norge, eller? Nei, jeg har mor her nede. Jeg flytta jo ned Oi. med en familie i 2011. Ja, okay. Da var jeg fortsatt på barneskolen. Okay. Akkurat på tur til å gå på ungdomsskolen. Så du har moren her i byen? Rundt om. Rundt om. Ja. Nært nok. <laughs> Nært nok. <laughs> ja. ja. Det kan man velge, vet du. Når man er eh, voksen. Sant. Ja, ja. Du får ha en god søndag videre. Likeså. God, god søndag.